Nikolo Lugarro, zahar etxe hortan ikusi dutian egiteko maneetaz damutzen da eta beharrenkoan berri emandeie zahar etxeko arduradun, ARS edo Akitaniako Sagari Agenziai eta Mauleko Ausa Pesai. Ara postuik ez duiken bena erandeikunaz ARSak inkestabat egindu igan udan. Xuxen zertaz ohartu den erandeiku. Eh, langilik eh, beti lasterka nahi dia. Zumaita aldi zaharrek nahi dizizun komitatilat eta inhoek ez dizuden laguntzeko, edo komitatian dielaik inhoek eh, elkitzeko, sonatzen dielaik entzuten dizi dela behar, uh, fotu jaksik intutzu, inhoek ez dizuden sahatzeko, olako gaizak usu hotx denboik estiela jenten behar bezala hartatzeko eta familia sumait estiela kuntent gehitzen due Nikol Lugarroek eta be utzi du utzidu diala hilabete sumaiten. Michele Txebest, mauleko hau ospitaleko zaintza bat zordian da eta ez da ados salhaketa ekin. Hun hartzen balin badue, goa behea sumait badela entzuten duge. Bena, ez da mauleko ospitalien problemaik, izan dadin egun eh, eta laton hogei hoge badelaik, izan dadin problema bat bat edo bi ekilan hoi posibe da, edo hiu jente ekilan, edo familie ekilan, ez baitugu denek ber ikusten non baden problema bat, eta zer, zer nuiz eta berbada bat den. Izan dadin problema bat edo beste familia sumaitek ilan, bena familiake eh, badia hor eh, zumaitekin zer aipa, eh, ikusten ikusten dut familia zumait ez jiten eta geho kanpotik eh, badaki gaiza hainitz, fein bo. Dionaz, ahalako eginik dia antolaketa hobetzeko.